Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 213. Una salutació de qui us parla, sóc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. També ens pots escoltar per internet o per la TDT. Núvol de fum és una hora setmanal de ràdio dedicada a la millor música ambient, electrònica minimalista i experimental. Pots estar en contacte amb el programa visitant el nostre blog núvoldefum.blogspot.com o també la pàgina de Facebook a facebook.com barra núvoldefum.com Doncs hem arrencat el programa d'aquesta nit amb Ekin Phil i el seu treball Ghosts Inside, un disc que agafa elements de diferents estils com el folk o l'ambient per a crear una fórmula única, etèrea i misteriosa. Hem escoltat el tema titulat Simple Past i el que sona ara és Silent Alive. Ghost Inside és el setè treball de l'artista d'Istanbul Ekin Phil, publicat per Helen Scarsdale Agency en format vinil i també en digital. Continuem amb més música, però continuant en el mateix segell, Helen Scarsdale Agency, i amb una altra dona, en aquest cas l'australiana afincada a Anglaterra, Kate Carr. El seu treball es centra en estudiar les relacions entre espai i persones a través del so, les gravacions de camp i les composicions experimentals. El seu treball es titula The Story Surround Us i el tema que escoltem 101 Seguim escoltant el darrer treball de Kate Carr, The Story Surrounds Us, amb un altre dels seus talls, I Didn't Get a Lot of Sleep in Mexico. un dels discs més destacables de finals del 2017 és Shai's Vacation House, del projecte de Sin Pinheiro, Emra Grit, un disc editat per Opal Tapes i que juga també amb les gravacions de camp i l'experimentació. El segon tall d'aquest disc és el que escoltem a continuació, Replace It. Doncs escoltàvem el projecte Emra Grid des del seu treball Chase Vacation House, com us deia, publicat per Opal Tapes. I seguim, continuant amb la tònica del programa d'avui, amb més gravacions de camp, ara amb el projecte Hora, un duo format per Andrew Chalk i Darren Tate, amb una vintena de treballs publicats des de l'any 1993. El darrer és d'aquest passat 2017 i porta per títol Time Out of Mind, format per 15 talls on, com us deia, les gravacions de camp són les absolutes protagonistes. What am I doing with it? That's a milestone. Northern Bricks. Is that it was? I'll do a two minute track with Bricks. thank you Hem escoltat les gravacions de camp eh, manipulades i l'experimentació del projecte col·laboratiu Hora des del seu darrer disc Time Out of Mind, editat per Shining Day. Continuem ara amb Mika Levy, compositora anglesa amb formació clàssica i filla de dos músics. La recordareu segurament per la banda sonora de Under the Skin, un treball realment remarcable. Aquest 2017 ha publicat un disc sota el segell DDS titulat Dilet Beach. Escoltem precisament la peça que li dona nom I tried to launch and I failed to join comrades underneath. slowly becoming oil over time. A world parallel to this, they say. At one with the ocean. I was ready to depart and awake as a new element a million years from now. Or so I thought average life expectancy has reached 102. The end of oil gala celebrating the anniversary of the Planetary Carbon Free Council will take place this evening in the Central District. In other news, the number of missing persons, especially amongst 14 to 21 year olds, has risen sharply in recent months. At this point, no surviving lemmings have been found. You called us lemmings? We call ourselves burners. I never would have believed my gran was a first waver. She was crystal whenever she was checked. Digital memory clean. After she went missing, her ID was on every hollow channel within hours. To find out about her, I had to find the burners. First days as a burner, you're organized in small groups with a team leader. You paint slogans in oil. The sheer waste of it is a powerful sign. Like waking a drunk in an abattoir. That's what we discussed in our work groups. often call us lemmings. But lemmings don't jump off cliffs, they're pushed. Find the exit. Summer is winter, and winter is endless rain. These were the first lessons in burning. the corporations and the governments are addicts. Get a habit and outdo them. Buy oil on the black market, smoke it, mainline it, inject it, become oil. To understand its unsparing, willful need, its ability to control. Capital is an engine in the belly of a desert snake. Europe is a night sweat and a wind turbine, just a whitewash. In the stories of the burners, they tell us every one of the first waves launched. Not a single soul left behind. Was my gran late for departure? Like I was? A moment's hesitation on hearing a crying baby strapped to the chest of a nearby comrade. Did she return home, clutching me as a tiny bundle Hide in plain sight is what she always said. Lemmings can't afford to laugh. To return to the sea is the only necessity. But the heart is a twisted engine running even on empty. And now to wake on delete beach. Undeleted, still breathing and needing a hit. What is the price? Where can I pay it? A female, approximately 16 years of age, has been found on what is locally known as splinter group who persist in the use of illegal substances such as plastics and oil. The identification of the survivor has not been disclosed at this time. It is understood, however, that she has been categorized and placed under surveillance. Doncs així sona aquest nou treball d'Amica Levy, Dilate Beach, un disc publicat, com us deia, en el segell DDS. I tancarem el programa d'aquesta nit escoltant un parell de talls de la banda sonora de la pel·lícula The Vietnam War composada per Trent Reznor i Atticus Ross de Nine Chins Nails. D'aquesta manera sumen una altra banda sonora al seu currículum. Un treball excel·lent que arrenca amb aquesta peça, Less Likely. escoltant la banda sonora de The Vietnam War, composada per Trent Reznor i Atticus Ross. Tanquem el programa amb un altre dels seus talls, A World Away. thank you Doncs amb aquesta banda sonora de la pel·lícula de Vietnam War, una banda sonora composada per Trent Reznor i Atticus Ross, arribem a la fi del programa d'avui, número 213 del Núvol de Fum. Un programa que podreu tornar a escoltar en format repetició aquí a Ràdio Mollet dissabte en el mateix horari d'11 a 12 de la nit, o si no, que tindreu disponible en format podcast a partir de demà en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com I sense més, que afegir de moment m'acomiado ja de vosaltres. Serà fins la setmana vinent, que ens tornarem a retrobar, si voleu, dijous a les 11 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.